Со овие зборови на брат Зоран малку се подсетуваме и на оно што го говоревме изминатите саботи, поточно минатиот месец, во врска со Христовата природа, со човечката природа воопшто, со војната помеѓу телото и духот, исто така, зашто Библијата нашето тело го нарекува грешно тело, иако телото само по себе не може да греши, и така натаму како што мртвите тела не грешат. Исто така. И не можат да грешат. И објаснувавме зошто и каков бил случајот на човекот пред падот во греф, какви промени претрпела неговата природа после падот во греф и како самиот спасител на оваа земја ја контролирал таа природа, тоа тело и сето она што се наоѓа во него. Објаснивме дека грешната природа, грешното тело е телото кое што после падот во греф не може само по себе да биде скротено само со силата на човечката волја, само со силата на умот, Туку е потребна надприродна сила. Потребна е благодата или потребен е светиот дух. И сега, ако светиот дух на вистина биде примен во животот на човекот, тога што и врши толку радикална промена, што тоа е споредено, како што рече пред Зоран, со ново рагење, Тоа е нов живот. Старото веќе помина. Тоа на вистина е така, и сите некои што тоа сме го доживеале во минатото, знаеме дека е така. Еве ја само ќе споменам е, еден деталј, зошто поимот крштевање бил поврзан со е, именување на некого. Зашто, кој ќе речеме дека некој, некој или нешто добива име, дека со тоа е, е крстен. Значи, да, кога нешто добило име, велиме, така го крстиле дори не само за луѓе, го потребуваме тоа и за, за некои предмети, за некои абстрактни нешта. Велиме, така го крстиле тоа и тоа нешто. Такво име му ставиле. Од каде потекнува тоа? Христијаните во првите векови, кога биле крштевани, кога го добивале тој нов живот, таа благодат, таа нова сила, тие чувствувале дека навистина се толку многу променети, што тие повеќе не се истата личност што живеела пред тоа. Де факто се истата личност, меѓутоа не е тоа истиот карактер. И затоа тие решавале да самите сакале да добијат ново име, и што тогаш кога се крштевале, добивале ново име. Е сега, што направиле луѓето кога почнале да крштеваат мали деца? тогаш крштавањето станало моментот кога на името првпат, на детето првпат му се дава име. Малите бебиња немале некој живот грешен пред тоа, за да крштавањето им представува сега некој нов живот, туку со самото крштавање првпат добиваат име тогаш. Кај евреите во Стариот Завет, со самото обрезување на машките деца, тогаш се давало име на детето. Меѓутоа, сакрстувањето не можеме да го деградираме на еден таков формален чин. И за тоа се мнози свестни. Ја познавам свещеници во Православна црква, што се свесни дека, дека самото крштевање на, на бебење не значи, не значи нов живот. Они, <laughs> они се свесни, тоа, тоа не може да се, да се порекне. Дека дури кога човек и поверува, може да го доживее тој нов живот. Да добие таа благодат. Да започне значи да живее онака како што Светиот Дух налага. Значи тој внатрешен принцип од него. И така праксата на христијаните да добиваат ново име при самото крштевање, а Иисус ветува ново име на тоа на крајот на трката, нели? Во неговото царство за сите верни, за сите победници тој ветува ново име. Ние ќе добиеме нови имења, Таа пракса се деградирала со крштавањето на мали деца во именување на децата по прв пат на денот на нивното крштевање. А потоа тие си растат како најобични грешници и како да воопшто не биле крстени, нема никаква разлика. Педеќи разликата доаѓа со верата. Како што праша апостол Павле, како што ги праша галатјаните, врз основа на што го примавте светиот дух? Врз основа на што тие Божи чуда? Врз основа на што сето она што се случи како голема, длабока, коренита промена во вашиот живот? Врз основа на што сето тоа? Не преку делата на законот, бе, значи не со некои формални обреди, дали обрезување, Ти можеме да ги формализираме и нашите обреди, и крштевање, и вечера господова, и прича. Сето тоа може да го претвориме во еден обичен формализам. Мегутоа, Павле вели, не со тоа, не со тие дела, туку со послушноста на верата. Со послушноста на верата се случија сите тие промени, сите тие внатрешни духовни промени во животот на христијаните. Најавив дека, иако повеќе нема да зборуваме за човечката природа, за Христовата природа, тоа веќе го прогласив за завршена мејатата сабота, сепак реков дека ќе продолжиме да зборуваме за, за самите искушенија, бидеќи зборувавме за искушенијата како составен дел на животот на луѓето и на Христовата и на човечката природа воопшто. И затоа уште еднаш за почеток ќе го повторам стихот што се наоѓа во посланието до евреите, четвртата глава, значи послание на апостол Павле до евреите, четвртата глава, 15 стих е тој што сакам да го прочитам, меѓутоа би сакал уште еднаш да ги прочитам сите три. И 14 и пред него и 16 после него. Да се подсетиме, имајќи го големиот првосвештеник, кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата. Зашто ние немаме таков првосвещеник што не може да се чувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, освен греф. Или како што велат по старите преводи, кој што во се бил искушан како и ние, освен грев. И така, слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примеме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Во 15 стих, значи централниот, апостол Павле вели дека ние имаме таков првосвещеник што може да се чувствува во нашите слабости. На кој начин? Исус може да се чувствува во нашите слабости. На кој начин тој ги разбира нашите слабости? Ние сме грешници, а тој никогаш не направил греф. Тогаш како тој, свет, праведен, одвоен од грешниците, од гревот, така го е опишено во седмата глава, кога зборува истиот писател за квалификациите на свештен, свештеникот или првосвештеникот по чинот Мелхиседеков. Како тој сочувствува или ги разбира нашите слабости? Која е врската? Врската е во тоа што иеко не направил греф, иеко никош не сгрешил, тој бил искушен во се како и јас. Како и ти. Што значи поимот искушение? Би сакал, почнувајќи од денес неколку саботи поред, може би, да се позанимаваме со оваа тема, бидејќи е многу актуелна. Постои од денеска некој што живее без искушение. Постои човек на планетата што нема искушение. Много актуална тема. Од секојаш била актуална, цели илјадници години наназад, и ден денес е актуална. Имаме работа, значи, и со една многу практична тема, бидеќи практично има врска со нашиот секојдневен живот. Бидеќи Исус во се бил искушан како и ние, освен грев, и бидеќи заради тие искушенија, тој може да ги разбере нашите слабости, бидеќи ја имал истата човечка природа, и во таа иста човечка природа бил искушен, како и ние. Тоа се поставило прашањето, дали самото искушение е греф. Значи, ако ве снајде некој искушение, Дали тоа знак дека дека нешто се сгрешиле па ве снашло искушение? Рековме, има искушение кои што се резултат на нашите греови. Значи, ако се навлечеме на некој порок, тоа што тој ќе ни стане искушение повторно да го правиме. Дали тоа дрога, цигари, не знам што, алкохол. Мегутоа, ако тоа никогаш не сме го направиле, нема да ни биде искушение. Мегутоа, дали тоа значи дека секој искушение што може да не снајде, е знак или доказ дека нешто не е во ред со нас? Рекавме, не мора да значи. Искушението само по себе не е греф. Уште еднаш да споменам. Искушението само по себе не е греф. би сакал и трет тоа да го кажам, затоа што постојат дури и теолози, кои што сметаат, иеко тоа не го кажуваат со зборови, но тие како да интуитивно внатре во себе чувствуваат дека искушението е греф, бидеќи за нив е туѓа мислата, зашто зборувавме минатиот месец, тие не можат да прифат, имаат некоја католичка представа за Исус, како Исус никогаш да не бил искушен од никаква телесни желби, од, ни, од, од ништо внатре од неговото тело, зашто ако дозволиме дека бил искушен од такво нешто, тогаш на некој начин со, како да се намалува неговата светост, како да го правиме грешник и така натаму. Мегутоа, уште еднаш ќе кажам, искушението не е греф. Да кажем още еднаш? Искушението не е грев. Бил Исус искушен од телото. Бил Исус искушен од ова исто тело какво што Он го имал? Да. Дали сгрешил? Не. Како го разбирате поимот искушение? Како прво, зборот искушение, како што го наогаме во Светото писмо, произлегува од од еден еврејски и еден грчки збор. Значи, зависи од кој дел на Библијата читаме. Дали од Стариот или од Новиот Завет. Но би сакал да се позанимавам со еврејскиот збор. Еврејскиот збор за искушение е маса така се вика, на еврейски. И буквално значи проба, тест. Се други зборови, како да е тоа некој испит. Сте били на испит, знаете како. <laughs> Знам како. <laughs> Дали кога ќе одите на испит, кога одите на испит, самиот испит ве прави да паднете? Или е вака да го поставам прашањето? <laughs> Малку поинако да го поставам прашањето. Што е причината дали ќе паднете на испит или ќе го положите? Како? <laughs> Јас секам на еден испит на електротехничкиот факултет како <laughs> Да, и постои снаогиње за време на испитот. <laughs> Од мене се бараше на згужвен лист хартија да, да испратам решение до еден друг студент, што седеше пред мене. И тоа беше испит кај професорот Ханджиски. И, мегутоа, ајде вака да се отрнеме малку од факултетот, значи, зборот испит да го сватиме како тест или проба, например, некој надпревар, или било таков тест, Да например, возачки или каков го друг тест може да постои. <clears throat> Од што зависи дали ќе го положите тестот или ќе паднете на него? Значи, зави... од, дали зависи од самиот тест? Не. Значи, самиот тест, самиот испит покажува, тој е показател дали сте, какви сте? Дали сте подготвени или не? Знаете или не? Можете или не? Може да го препливате Ламанш? Може да го препливате Охридско езеро? Може да го препливате... А Вардар може да го препливате. Некој може би тоа нема. да. Значи, самиот испит покажува, ја открива нашата спремност, сила, знаење, односно нашата е, вештина, дали нашиот капацитет каков е. И уште нешто, самиот испит, самиот тест или проба, има и еден поинаков ефект – Особено кога ќе го положите. Тоа ќе го поминете. Значи. Тогаш тој уште повеќе ве утврдува, на некој начин како да ја зголемува вашата сила, вашиот капацитет. И ако треба друг пат да се соочите со истото искушение, кое што еднаш сте го победили, тогаш каква ќе биде силата на искушението? иста, појака или послаба. Ако веќе еднаш сте го победиле, силата на истото искушение нареден пат ќе биде послаба. Ако сте го победиле еднаш, истото искушение. Но ако сте паднале на, на тоа искушение, тоа како ќе биде силата на искушението, кога истото тоа искушение ќе ви дојде нареден пат. Значи, тогаш ќе биде искушението послано. Ако го победите, тогаш вие сте послани за нареден пат. Интересно е што кога сме кај зборот маса, би сакал, како прво да кажам, како настанал тој збор. Зборот маса. Што значи тест или проба или испит, и би сакал да отвориме прво во петата книга Мојсеева или второ законие, шеста глава, 16 стих. Ке прочитаме три стиха од второ законие, или повторени закони, или петта книга Мојсеева шеста глава, првиот си стих е во шеста глава 16 стих. 6.16. Дали најавте стихот? Не искушувајте го Господа, вашиот Бог, како што го искушувавте каде? Во маса. Значи, маса е некое место каде што Израелците, евреите го кушале нивниот Бог и заради тоа, тоа место се нарече маса. Зошто? Бидеќи маса значи искушение. Проба. Тест. Одиме сега во деветата глава. Истата книга, повторени закони, деветата глава, 22 стих. Тука се наброени неколку места каде што Израел го искушувал и го разгневувал Господа. И во Тавера, и во Маса, и во Киврот Тава, вие го разгневивте Господа. Се вели. И третиот стих, 33 глава, повторени закони 33.8 или петта книга Мојсеева, или втора законие, 33 глава, 8 стих. И за Леви рече, Твојот Тумим и Твојот Урим се на светиот маш Твој, кого што Ти го искушуваше во маса. Се мисли на Господа, повторно, кој што тука наречен маш на Израел, на својот народ бидеќи Божиот народ е представен како како жена, како невеста. Кој е тоа место маса, каде што евреите го искушувале Господа? <laughs> Јас не би завртал на тоа место да го, да го испитаме, да го прочитаме тој конкретен случај, туку би прочитал еден цитат од 95 од псалм кој што апостол Павле го наведува во евреите, третата глава. Значи, ќе се вратиме за момент во посланието до евреите, но овој пат во третата, предходната глава, од таму каде што започнавме. Читајќи го 95-тиот псалм и господовите зборови, почнувајќи од 7-миот стих, 3 глава 7-миот стих, апостол Павле вели, поради тоа како што вели Светиот Дух, и сега дојга цитатот, денес ако го чујате гласот Негов, не жесточете ги или не отврднувајте ги срцата своји, како во огорченоста, во денот на искушувањето во пустината. Тука се мисли на маса. Тој случај е опишен во 2 Мојсеева 17 глава, но реков дека нема да се занимавам конкретно со него. 2 Мојсеева 17 глава. Каде што татковците ваши ме искушува, ме испитува, иеко ги гледаа делата мој преку 40 години. Што е десетиот стих. Ова се дико зборовите од псалмот. Затоа се разгневив на тој род и реков, секогаш се заблудува, во срцата своји и не ги познаа патиштата моји. Па така се заколна во својот гнев, дека нема да влезат во мојот покој, или спокој, или одмор, или почивка. Значи, овде се вели дека Господ се разливал на тој род, затоа што тие го, него го искушува, го испитуваа. Зошто? Дали тоа греф? Дали е греф да го искушуваш Бога? Господ се, разгневил, се разгневил на нив, затоа што тие го искушува и го испитува. Да, Сајмот Исус ги цитира зборовите од законот, кои што велат, не го искушувај Господа, твојот Бог. Тоа е греф затоа што подразбира неверство. Значи, јас треба да го прифатам Божето ветување со вера, а не да го испитам, да видам дали стварно Бог ќе го одржи својот збор, и дали стварно Бог може тоа да го направи, што рекол дека ќе го направи, што го ветил. Че, значи, ако јас го испитувам, ако јас Бога го ставам на тест, ако јас го искушувам Бога, Тоа е греф, затоа што со тоа покажам дека немам вера во неговата реч, во неговите ветувања. А се што не е според верата, греф е, вели Новиот Завет. Апостол Павле конкретно. Значи, маса значи испитување, проба, тест, Ние не треба да го испитуваме, да го искушуваме Бога. Тоа е греф. Но сега се поставува едно трето прашање. Што треба да правиме кога ќе не снајде некакво искушение? Најубавиот одговор се наоѓа, значи според самото значење на, на поимот маса, како проба, тест. Значи, искушенијето споредено со испит. Најубавиот одговор се наоѓа во посланието на апостол Јаков во Новиот Завет. Но сега нема да го прочитам. Туку вие може да си го побарате сами дома и на тој начин ќе се подготвите за следната сабота, ако даде Господ живот и здравје, кога ќе продолжиме со оваа тема и со ова проучување за искушението. Нека му е фала и слава на Господа.